Awit, Kabanata, Isandaan at Dalawamput Ano kaya't kung si Yahweh ay di pumanig sa atin? O Israel, ano kaya yaong iyong sasabihin? Kung ang Diyos na si Yahweh sa amin ay di pumanig, noong kami salakayin ng kaaway na malupit. Maaaring kami noon ay nilamon na ng buhay sa silakbo ng damdamin at ng galit na sukdulan. Maaaring kami nooy natangay na niyong agos, na anod sa karagatat, tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nooy, nalunod nga kaming lubos. Tayo ay magpasalamat. Si Yahweh ay papurihan pagkat tayo'y iniligtas sa malupit na kaaway. Ang katulad nating ibong sa bitag ay nakatakas, lubos tayong nakalaya nang ang bitag ay mawasak. Tulong nating kailangan ay kay Yahweh nagmumula, pagkat itong lupat langit tanging siya ang lumikha